ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Periculoso sempre, consequentemente posso entrar na tua mente bagunçar. Infelizmente, ou oh, pra você felizmente, porque tu vai dar um pente com menor do tipo A. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma. o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma. De quatro tu toma, ou ah, ah. de lado tu toma ah, por baixo toma, ah, ah, por cima ah, ah. toma, toma, toma, de quatro tu toma, por ah, de lado tu toma, por baixo toma, por cima toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai embaixo, vai, vai, vai, vai em cima, vai, vai, vai, vai embaixo, vai, vai, vai, vai em cima. O piranha. Vai no toma toma, vai. Vai no toma toma, vai. Vai no toma toma. Ai. Ah. Ai caralho. O piranha. Vai no toma toma, vai. Vai no toma toma, vai. Vai no toma toma. Ai. Ah. Ai caralho, porra. Bagulho doido. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma toma, se ah. posicione, toma cachorro, toma, ah, toma, se ah. posicione, toma. cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma. o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma cachorro, toma toma. Ah. Se posicione, toma. O de quatro tu toma. Ah. Ah. de lado tu toma. Ah. Por baixo toma. Ah. ah. Por cima ah, toma, toma, toma. O de quatro tu toma. Ah. de lado tu toma. Por baixo toma. Por cima toma, toma, toma. Vai, vai. Vai, vai embaixo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ah. vai embaixo, vai, ah. vai, ah. vai, vai cima. O piranha, vai no toma toma, vai, vai no toma toma, vai, vai no toma toma. Ai, ai caralho. O piranha, vai no toma toma, vai, vai no toma toma, vai, vai no toma toma. Ai, ai caralho, porra, bagulho doido cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma.